shifau lima fi sudur ni tiba kwa yale yaliyopo katika kifua lakini pia anna alqur'ana kwamba qur'ani ni kalamu rabbina tabaraka wa taala ni maneno ya mola wetu subhanahu wa taala minhu badaa wa ilayhi yaud kwake ndiko yalikoanza na kwake ndiko atakapoishia bila shaka kalamu rahman maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yazdadu fiha alabdu aliman mwanadamu anazidisha ndani yake imani pale ambapo imani yake inapokuwa imeshuka chini akayasikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala basi Qur'ani inayapandisha inaipandisha imani yake kama walivyokuwa waumini ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu ndani ya Qur'ani kwamba pale unaposomewa aya za Qur'ani unaposomewa maneno ya Ar-Rahman imani zao zinazidi bimaana ya kwamba kuna wakati mapambano na hali mbalimbali zinazozipitia mwanadamu zinapelekea imani yake kupungua fa idha سمع alquran anapoisikia Qur'ani yazdadu biha al-iman imani yake inazidi miongoni mwa mambo ambayo yanatuzidishia sisi imani tunafahamu ya kwamba anna al-imana lahu sittatu arkan kwamba imani ina nguzo sita jambo ambalo hili la ikhtilafa fihi baina al-muslimin ammatihim wa khassatihim halina ikhtilafu baina waislamu wote wa ujumla na watu ambao ni mahususi min alulama wa talabati alilm wal mashayikh kwamba imani ina mafungu sita ina nguzo sita na miongoni mwa nguzo ya imani al-imanu bil yawmil akhir ni imani ya kuamini siku ya mwisho mara nyingi sana utaona ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yuqrinu baina imani بين إيمانه وإيمان باليوم الآخر mara nyingi tunaona Allah subhanahu kwenye Qur'ani anaambatanisha imani ya kumwamini yeye na imani ya kuamini siku ya mwisho kwa hiyo miongoni mwa imani adhim imani kubwa ambayo muislamu atakikana ifahamu biwisatiha kwa upana wake ni al-imanu bil yawmil akhir ni imani ya kuamini siku ya mwisho fa innaha kwani kwa hakika imani hii la yauman baada ni imani inayojulisha ya kwamba hakuna tena siku baada ya siku hiyo ndiyo maana ikaitwa al-imanu bil yaumil akhir ni imani ya kuamini siku ya mwisho kwa maana ikifika siku hiyo fala yauman ba'dahu hakuna tena siku baada ya hiyo siku yani mtu akitarajia kwamba kesho yake kutakucha nitaendelea na ya kwangu tena hiyo habari haipo tena فسمي يوم الإيمان فسمي يوم الآخر بيوم الآخر لأنه لا يوما بعده imeitwa hivyo kwa sababu hakuna siku baada yake ndugu zangu tumesoma hapa tumesomewa Qur'ani katika sura hizi mbili suratu as-sajda wa suratu al-insan sura hizi ni katika sura ambazo Allahu jalla jalaluhu qarrara hadha al-iman ameitaja kwa nguvu sana imani hii ukizisoma hizi sura zote ukawa unazisikiliza namna zinavyosomwa na yale yanayozungumzwa mule ndani kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake utaona kabisa na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo amelitamka kwa kiasi kikubwa sana tafsilan wa ijmalan yani amelifafanua ufafanuzi uliokuwa wazi lakini pia amelitamka kwa ujumla ujumla ambao yashfi minha alghalin mwenye kiu anapata maji kabisa kiu chake kinaondoka kwa ijmal ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitamka kunako siku hii ya kiyama na kama wanavyotuhadithia sisi na kutueleza wanawazuoni wetu rahimahumullahu tabarak wa ta'ala kuhusiana na nguzo hii ya imani ya kwamba anna يوم الآخر أن الإيمان بيوم الآخر لها طرق ولها anwa ina visampuli vingi sana ndani yake yani kipengele hichi cha kuamini siku ya mwisho ndani yake kuna vipengele vingi sana ambavyo muislamu anatakikana avijue miongoni mwa sehemu hizo ni alliqau billahi subhanahu wa ta'ala kwenye vipengele vya muhimu vinavyofungamana na imani hii ni kuamini jambo la kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hichi kipengele hichi cha kukutana na Allah subhanahu kinaingia moja kwa moja kwenye imanu ya kuamini siku ya mwisho jambo la kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala min al-umuri al-muhimma ni katika mambo ya muhimu sana ambayo muumini wa kweli ana shauku nayo anapupa nayo kwa kiasi kikubwa sana imani ya kuamini Allah subhanahu wa kuamini siku ya mwisho pia panafungamana imani ya kuamini ya kwamba sisi wanadamu tutakuja kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia ndani ya Qur'ani baada ya maelezo marefu akasema faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada yeyote anayetaraji kukutana na Mola wake atende matendo yaliyokuwa mema yote yule muumini wa kweli anayeamini ya kwamba atakutana na Mola wake na ataambiwa aliyoyafanya basi katika silaha nzuri ya kubeba kwenye haya maisha yake faliyamal amalan saliha basi atende matendo aliyokuwa mema wala asichanganye matendo ya Allah na mtu yoyote katika viumbe angalia ya maneno ya Allah faman kana yarju liqa rabbi yule atakayekuwa anataraji anayetaraji kukutana na Mola wake faliyamal amalan salih basi atende matendo aliyokuwa mema hii ni sehemu katika imani ya kuamini siku ya mwisho lakini angalieni pia mtume sallallahu alaihi wasallam aya nyingi zinazothibitisha hilo maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaa'ah ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه anayependa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla jalaluhu naye pia anapenda kukutana naye muumini anapokuwa na mapenzi ya kutana na Mola wake basi Allah mwenyewe naye jalla jalaluhu naye pia anapenda akutane na huyo mja wake waman kariha liqa Allah na atakayechukia kukutana na Mola wake anakasirika fadha alkafir walmurtab huyu ni kafir na mtu munafik anayechukia kukutana na Mola wake kariha Allahu liqaahu Allah subhanahu wa ta'ala naye pia anachukia kukutana naye muumini wa kweli shauku yake kubwa ni kukutana na Mola wake fayujazi aweze kumlipa yale aliyoyatenda katika hii dunia katika matendo yaliyokuwa mema lakini kafir namna gani atatamani yeye kukutana na Mola wake akiangalia yamina akiangalia kulia kwake akiangalia kushoto kwake mbele nyuma kote kumejaa kufru billah kumejaa a'malun sawaat kumejaa matendo machafu machafu mabaya wa a'malun sayiat matendo ambayo yeye mwenyewe hafurahi kukutana na Mola wake bila shaka mtu huyu hawezi akafurahi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala muumini wa kweli yeye maradufu hupenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kile kitendo cha kupenda kukutana na Allah subhana Allah naye pia anapenda kukutana na wewe na imekuja hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayunaji rabba laysa bainahu wa bainahu turjuman ma min ahadin hakuna mtu yote siku ya kiyama illa sayukallimuhu rabbu isipokuwa Mola wake atamsemesha Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mwanadamu katika waumini isipokuwa atazungumzishwa na ataongea na Allah subhanahu wa ta'ala laisa bainahu wa bainahu turjuman hapatokuwa na mfasiri wa mazungumzo baina yake na Allah subhanahu fayudni rabbuhu fayudhini rabbu mola wake atamkurubia kama vile mu'min fayudhini rabbu Allah subhanahu atamkurubia yule mu'min kisha atakuwa anamwambia ya fulan ewe fulan alam takun ta'mal kadha wa kadha wewe haukuwa unatenda hili tendo na hili tendo na hili tendo katika matendo mabaya mu'min anasema eh rabbi na'am ewe mola wangu ni kweli niko ninatenda nilikuwa ninafanya hivi Allah anamwambia jambo lingine katika madhambi yake na machafu yake muumini atasema ei rabbi naam niliyafanya hivyo hivyo matendo yake yote yale machafu na mabaya Allah subhana atakuwa namthibitishia na mkadirisha muumini bila ajizin bila kushindwa wala kurudi nyuma anayathibitisha na anakubali kisha mwisho yote Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia satartuha fi dunya niliyasitiri haya duniani hakuna viumbe walioweza kuyajua wa ana aghfiruha alyawm nami leo hii nayafuta yote amalun salih matendo mema ya mja yaliyemfanya muumini huyu akawa muumini Allah atakuja kumthibitishia machafu yake yote aliyotenda na ndio maana muumini yuhibbu liqa Allah anapenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mbele ya Allah subhanahu kuna sutra kuna stara ya Allah subhanahu lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna tajawuzu ani sayiat kuna kuvushwa na maovu kuna kuepushwa na machafu kwa nini muumini asifurahi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hii ni moja katika sehemu ya kuamini siku ya mwisho na ndio maana hata al-Imam al-Hafidh al-Hakami akasema naye wa liqa'i وباللقاء eh, bilbathi بالبعث na sisi tunaamini billiqa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuna kheri nyingi kuonyeshwa ovu lako baya lako chafu lako lolifanya kisha kwa kuwa wewe ni muumini uliyekaa katika hii dunia kwa kujibana na kujichuni na kujiweka katika mazingira mazuri unakosea unarudi unakosea unarudi muumini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nilikustiriwe duniani haya maovu haya uliyoyafanya haya hakuna aliyajua niliyafahamu mimi peke yangu na mimi leo hii ninayafuta ninayaondosha ama alkafir kafir laysa lahu mulaqatu bi rabbih wala almuhasaba kafiri haonani na mula wake wala hahesabiwi hii ni moja kwa moja kuchukuliwa na kutupwa ndani ya moto udhu billahi min dhalik hii ni moja katika imani ya kuamini siku ya mwisho ambayo wanawachuoni wanaingiza katika imani hii lakini pia la mwisho miongoni mwa imani ya kuamini siku ya mwisho ni al-imanu bilhisabi ni kuamini kwamba tutakwenda kuhesabiwa a'maluna mahsurun matendo yetu sisi yote yamedhibitiwa munkarun kiraman katibin kuna malaika wanaoitwa kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wanayajua yale yote mnayoyafanya kuliani kwako kuna malaika kushoroni wako kuna malaika walahum sahaifun au suhufun wana madaftari yao haya wameyashika hao malaika kila nukta ya maisha unayoyafanya kila pembe ya hii dunia unayotembea wewe kila mazingira unayojificha na unayoyafanya wako pembeni mwako kama ni mema wanayaandika na kama ni machafu na maovu wanayaandika hao malaika kiraman katibin Allah amewasifa anasema ya'lamuna ma tafalun wanayajua yale yote mnayoyafanya katika mambo ya dhahiri ya wazi ama ya kwenye siri na ya kwenye nyoyo fa inna allaha huwa alladhi yatawalla sarair allah ndiye ambaye anayesimamia mambo ya siri ya moyoni yale yaliyokuwepo kwenye moyo katika hikdi wa hasadi wa uyuni wa kadha wa kai haya allah subhana ndo ameyasimamia lakini amal matendo yote haya kwa ujumla unayoyafanya wewe wale malaika wanayaandika wanayaandika kwa sababu ya nini kwa sababu siku ya kiyama wanafahamu ya kwamba sayati nnasu bil ashhad watu watakuja na mashahidi nyumati zilizopita zitakuja na mashahidi kama ilivyokuja katika hadithi tawil hadithi anbiya hadithi ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala watu watakapokuwa wamefufuliwa kwenye makaburi yao hisabu itakapoanza kupita Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza Nuhu alayhi salam hal ballaghta je umefikisha ujumbe atasema naam rab ndiyo ye Mola wangu kisha Allah atauliza umma wa Nuhu je huyu amekufikishieni ujumbe watasema la ma atana min nadhirin hajatuijia sisi mwonyaji yoyote allah subhanahu wataala atamuuliza nuhu man yashhadu lak ni nani atakayekuwa shahidi wako kuthibitisha ya kwamba wewe ulifikisha qala atasema muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu huu atakayethibitisha hili ni muhammadi na umma wake ndio maana allah subhanahu wa taala kwenye suratul baqara akasema wakadhalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas na hivyo ndivyo ambavyo Allah amekufanya nyinyi kuwa ni umma wa kati na kati wa uadilifu lakini pia sio hivyo ili mje kuwa ni mashahidi kwa watu wengine umma wa Muhammad utashuhudia kwa Nuhu alayhi salam kwamba ni kweli Nuhu aliwafikishia na Muhammad naye pia atakuwa ni shahidi kwamba kweli Nuhu alayhi salam aliwashuhudia baada ya watu wa Nuhu kufanyiwa hivyo watafuata umati mwingine umati mwingine mpaka itakapofikia kwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wajina bika ala haulai shahida Muhammad sasa yeye ataambiwa wewe tumekuleta sasa utakuwa ni shahidi wa nyumati zote hizo na manabii wao na mitume wao waliwaendea kwenye hali hii sasa maashhadi au mashahidi hao mashuhada Allah subhanahu wa ta'ala atautia mdomo tena ataufunga kisawasawa alyawma nakhtimu ala afwahi leo hii sisi tutatia mihuri kwenye midomo yao hisabu hawa malaika hawa wanaandika matendo yako haya kwa sababu siku ya kiyama wewe hautopewa fursa ya kuzungumza mdomo wako hautopewa fursa ya kubwabwaje na kuzungumza wakana linsanu akthara shaiin jadala mwanadamu ni mtu amejadala sana kwa hiyo mdomo wake utafungwa allah anasema alyauma nakhtimu ala afwahihim leo hii tunatia e, tunatia mihuri kwenye midomo yao alafu akasema watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun mikono yao hii itazungumza hii huu mkono unauona uzungumzi huu huu hapa huu mkono unauona wa kwako unaofanya unavyofanya huu mkono sasa hivi uzungumzi huu hauwezi kuona alama yoyote ya mdomo uko wapi huwezi ukaona kuna alama ya jicho kwamba ina unaona au sikio unasikia siku ya kiyama huu mkono huu utatoa ushuhuda wa arjuluhum na miguu yao hii miguu hii uliitembeza kuipeleka wapi itakwenda kutoa ushahidi na ndio maana mmoja katika mashairi washairi anasema la amri ma ahwaitu kaffi liribatin wala hamalatni nahwa fahishati rijli na pia kuna kwa umri wangu ma ahwaitu kaffi liribatin sijawahi kukusudia kiganja changu kufanya jambo lolote la mashaka na wasiwasi sijawahi kukusudia kwa maumko wangu ni upeleke ukafanya jambo baya ukakamate kitu kibaya chenye wasiwasi mbele ya mwana wangu chenye mashaka mbele ya Mola wangu ma ahwaituka kafili ribatin wala hamalatni nahwa fahishatin rijli wala haujawahi kunibeba humgu wangu kunipeleka kwenye upande wa machafu hawa ni mashuhada hawa ni mashahidi al-a'dha wal-jawarih viungo hivi mwili huu utakuja kutolea ushahidi mwanadamu atawaambia hawa ataviambia hivi viungo waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina kwa nini leo hii nyinyi miguu mikono macho pua mwatutolea sisi ushahidi hali ya kuwa mlikuwa hamzungumzi duniani nyinyi qalu vitasema viumbe vyote viungo vyote vitasema antaqana Allahu alladhi antaka kulli shay ametutamkisha sisi tuzungumze yule ambaye ameweza kuvitamkisha kila kitu ndiyo maana hawa malaika wanaandika madaftari ya watu wanajua wewe ni mtu wa mjadala mingi ili uje kuhesabiwa hesabu yako iliyokuwa yasiran iliyokuwa kamil tuyaandike yale matendo yako yote tukishayaandika na mdomo ukafungwa na viungo vikathibitisha yataonyeshwa yale ya kwenye mikono na yaliyoandikwa kweli ni ya sawasawa au umedhulumiwa yale yaliyotendwa na mguu wako yale yaliyosaidiana na mguu wako na haya yaliyoandikwa kwenye suhufin kwenye sahaif kwenye nyaraka hizi yatakuwa yanalingana au hayalingani hakuna siku asidhi lmumin kayaumil hisab hakuna siku ngumu kwa muumini kama vile siku ya kuhesabiwa sisi ndugu zangu hasibu anfusakum kikubwa kwetu sisi tuendelee kuzikagua nafsi zetu kabla an nuhasabu kabla ya kuhesabiwa kila siku unapolala unapokaribia kulala au wakati wote wa mchana unapoingia jioni hebu angalia kuanzia asubuhi mpaka jioni madha dhayata min umrik kitu gani umekipoteza kwenye umri wako madha kanasta fi akhiratik nini umekilimbikiza kwenye akhira yako kwa masaa hayo masaa saba masaa kumi masaa tisa tazama jambo gani umeliweka kwa mola wako ni kubwa dogo kama dogo hebu jitahidi lizidishe na kama leo hii ni siku ya Ijumaa siku inayotuonyesha ya kwamba wanadamu siku hii watakusanywa mbele ya Mola wao siku hii hii ya Ijumaa na kuhesabiwa matendo yao diquhu wa madogo yao na mengi yao siku hiyo watahesabiwa hakuna itakaloachwa mpaka mwanadamu atalaumu ma lihadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah anasema wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada mja atasema hichi kitabu kina nini hichi hakiachi hata jambo dogo tu kule kumkonyeza mtu tunakumbeza pia limeandikwa hata kumnyoshea tu kidole fulani hivi pia limeandikwa basi nilifikiria tu kwa ubaya pia limeandikwa basi nilimsemeza kwa nyuma tu bila yeye kujua pia limeandikwa mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha Allah anasema wawajadu ma amilu hadira na watayakuta yale yote walioyatenda yamehudhurishwa yapo mema mabaya machafu ya siri ya wazi yote utayakuta yameandikwa wala yadhlimu rabbuka ahada na Allah hawezi kumdhulumu mtu yoyote katika huu ulimwengu awe kafir awe mu'min hawezi kumdhulumu Allah subhanahu kwa hiyo siku hii ndugu zangu au e, sura hizi zilizosomwa au tunazozisoma katika siku hii aljumaa kwenye alfajiri kama hizi ni siku zinatukumbusha siku nzito sana sura ambazo zinatukumbusha siku nzito sana ambayo tunaielekea wote ila dayani yauma lhaqi namdhi wa inda allahi tajtamiu lkhusumu kwa allah subhanahu wa taala sote tunaelekea ameni addayan mlipaji wa inda allahi na mbele ya allah subhanahu wa taala wale mahasimu watakutana huko wale wagomvi watakutana huko safisha moyo wako mapema toa kabisa kilichopo katika nafsi yako kuwa ni mwanadamu uliyekuwa huru kuwa ni msamehevu kuwa ni mwenye mutajawiz mwenye kupuuza yenye kupita lakini elekea akhera ikbalan kulliya kwa Allah subhanahu wa jielekeze kisawasawa kwa sababu sisi hatuna muamana hatuna uhakika wa kuishi mpaka dhuhuri hakuna uhakika wa kuishi mpaka saa nne hapa yawezekana umerudi tayari habari yako imeisha nini umekitangulizwa kwa Mola wako isipokuwa amalun salih nini kimekutia hasara mbele ya Mola wako ni amalun sayia ni matendo yaliyokuwa mabaya kwa ndugu zangu nakumbusha tu kutokana na hizi sura kwamba sura hizi unapozisikia mahala popote zikisomwa basi jua tu zinakukumbusha kwamba kuna siku ya miadi kuna siku ya waumini na mafusaki waumini na waovu watakwenda kulipwa mbele ya Mola wao. Lakini pia sura hizi zinakumbusha kwamba anta min nutfatin, wewe umeumbwa kutokamana na tone la manii chafu tena mahinun dhalili. Usijikweze, usinyanyue usijifadhilishe, usiwaone wengine hawana maana, usiwabeze wengine eti kwa sababu wamekuwa ni tofauti na wewe, usiwabeze. min nutfatin umeumbwa kutokamana na toni la manii tena amshajin lenye mchanganyiko wa mwanaume na mwanamke unaposoma hizi aya unaposoma hii Qur'an hal ata ala al kumbuka hilo wewe lam takun shay'an madhkura haukuwa unatajwa kwenye hii dunia walikuwa malaika wanaishi humu walikuwa majini walikuwa wanaishi kwenye hii dunia miaka sinina adida miaka mingi kabisa haukuwa unatajwa mwanadamu kwenye ardhi hii hakuna watu aliyekuwa kujua mwanadamu lam takun shay'an madhkura haukuwa ni mtu ulio kitu kinachotajwa tena Allah akasema lam takun shay'an haukuwa wewe ni kitu tena madhkura chenye kutajwa kwa hiyo umekuja tu wewe mutadi umekuja wewe ni mpya sasa hali hii unapozisoma sura hizi unakumbuka ya kwamba sina haja mimi ya kutakabar, sina haja mimi ya kujivuna. Mimi natakikana nijishushe kulingana na madhambi ninayoyafanya, machafu ninayoyafanya, ya siri ya wazi, kauli zangu zilivyokuwa mbovu, usulubu wangu ulivyokuwa mbaya, tabia yangu iliyokuwa mbaya. Hakuna yeyote anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sina haja mimi ya kujinyanyua juu, sina haja ya kuvimba kuona kwamba mimi ndiye mimi, la bali mimi natakikana niwe ni mtawadhi ni mtu mnyenyekevu kwa mula wangu ni mnyenyekevu kwa waja wenzangu ni mpole kwa binadamu wenzangu ni msamehevu kwa waja wenzangu tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala أن يردنا إلى دينه مردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احشرنا تحت زمرة نبيك اللهم احشرنا تحت زمرة نبيك اللهم اجعلنا مع المتقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين